Uc est in hutos lucios hoto emon argurion hecon hode est in proselzon un aspaso mai auton haire oico despota udepo duna mai labein to emon ho moi o feile isto e chrono e ti legeis mai nei Edaine sa soi argurion cae leges maenae? A postere età, ugino osceis me? Hypage, sdeete itini edaneis as. Ego gar uden su echo, ec plecei. Homozon moi, omnuo hopuo theleis, agomen, homozon entoe hieroe, ma ton theon tuton uden moi edocas arti kalos kai amphisbeetes in poiesai uc est in kalon eleutheroe anthropoe kai oikodespotei